Abenduak hemen sortzi gaur asteazkena da, eta hau berriun albistegia duzue. Berrio Berrioza erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, manifestazio batekin, garazi, de ereduaren manifestazioa. Alaxe, gaur arratsaldeko seietan, Antonio Titik, aterata, de ereduaren defentsan manifestazioa, egingo da, itunean, barna zuzenki, de ereduaren defentsan asko baitira, de kontra eragindako zalantzak, bat bat irakaslegoaren maila profesionalari daukionean. Profesionaltasuna zalantzan jartzen duen Guardia Zibilaren informeak mendialdea bi eskolakoen bat irakasleren izen eta abitzenak biltzen zituen beren lan politikoa hezkuntza lanarekin nahastuz. Eta berriozarko plan estrategikoa aurrera doa. Alaxe bai, aurrera doa, konparte enpresak egiten ari duen plan estrategiko hori, eta gaur eh, arratsaldeko zazpietan, justuki kulturgunean eh, aurkeztuko dute diagnostikoa, e, zerbitzu soziokulturalaren egoera azalduko dute bertan, baita parte hartzailaren maila zenbatekoa izan den ere. Eta benduko oiko udal batza aurreratu da. Bai, Xabi, guberriko porraldiekin nezko aurreratuko da gauzak onela, udalbatzak gaur uspatuko da eta honetan bi abesen gatazkaren inguruko mozioa irakurriko da, baita suhiltzaileen parkean euneroko lantalea mantentzeari buruzko mozioa. Eta gaizerrendan jaso bezala Roberto Pratek zinegotzi kargua utziko duela ezautaraziko da abenduko udalbatza honetan. Eta Gabonetako giroan sartuko gara buru belarri, Gabonetako kontzertuak e, musika eskolan bai buru belarri sartu eta gaur justuki hasiko dira musika eskolan ingo diren gabonetako kontzertua arratsaldeko sei astapeneko musikariak kontzertutsua emango dute bihar arratsiko zazpitan ordea instrumentu bakoitzeko joleek bakarka pieza batzu jo eta ikusizun borubila ingo dute azkenik abenduaren nogeian arratsaldeko zazpietan artikako Maria Maeztu Kulturre etxean berrio zartar musikariak bilduko dira beste herrietako musikariekin batera kontzertutxoa emateko. Zeberri aldizkaria kalean da, dagoeneko. Bai, Xabi, Zeberriren egun dalaugarren zenbakia kalean da, zuk diozun bezala. Aldizkaria eskuratu ez dutenek, iru ubebikoitz.berrezar.es horri aldean osoki ikus dezakete bestena, euskara zerbitzuan ale bat eskatzerik ere izango dute, Xabi. Eta segidan Kirol informazioari paso emango diogu, eh, Kirol egunarekin eh, garazi. Bai, urrengo ostiralean, abenduaren nogeian berriozarko udalak, kirolaren, 2000 amairuko eguna ospatuko du berriozarko entzunaretoan ekitaldi, ekitaldi bat prestatu du udalak, kirolari eta senitarteko urbilen entzat ospakizunaren helburua urte osoko kirol gertakaririk aipagarrienak nabarmentzea da. Eta horretarako, hainbat erakusketa ingo dira besteak beste, eskrima erakusketa nafoarrako eskrima klubaren eskutik, eta orain modan dagoena zumba erakusketa. Eta azkenik, eh, irugarren erakusketa bat ere, Manel Arkozen eskuko erakusketa, kaleko gimnasioetan ariketak egiteko taulen aurkezpena eta gainera kirolariei, 2000 ko aitortza ingozaie. zaie. Bueno, badiru di eh, peltazuna haiegatu saigula, ez daki noiz arte, ez dakigu noiz arte, garazi, zer dio gaurko Deitu ba, gaurkoak eh, esan da, e, bai, peltasuna e, karri digu gaurko egunera, baina bihar hasiko daia freskotasuna berriz ere gurera hurbiltzen eta, bueno, biharko bai, elurra eman dutela zazpireun metrotan gutxina ze eh, Pirene, Pirineo alde horretan, baina gaurko zoraingo, ba, sorte pixkatxo bat izango dugu, eragarpenak dio, zerua, tarteka, odeitzu egongo dela goizean, erdimailako odeiak eta goi odeiak nagusitu, nagusituko direlarik, arratsaldean odeiak ugaritu eta arratsalde gauean, zerua oso odeitzu geratuko da, olaxe arratsalde gauean, euri txikia egin dezake, zuk zenion bezala, gaur garratxalde gau horretan, euri txikitxoa ez izan dezakegu. Ego mendebaldeko mende baldeko aizea olbizia ibiliko da, beraz ego, ego aldetik jota horreatiken nepeltasun hori, eta bola da gogorrekin joko du aizeak, eta oso gogorrekin batik bat egunaren bigarren parte horretan, eta temperaturi dira okionez, esan bezala epeltasuna dakarkigu, baina maksimoak ere ez dire askorik e, igoko, maksimoak gutxi igoko dira. Ez, karrik asko gara zi. Eta hau bitzan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan, berriozar erratiaren sintonian, fmkoenpuntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.